паси Ізраїля гонмі, наставляє Яков чи Йосифа, сідяй на хірувіміх явіся. Пред Ефремом и Вениамином и Моносием. Воздвигни силу Твою и приди, воеже спасти нас. Боже, и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже, сил доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами вместе. положились и нас пререкая соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже, силу обратили, просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принесл Иси, изгнал еси язык насадил еси. Пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренье его исполни землю. Покры горы синь его и ветви его кедры Божия русты розги его до моря и даже до рек отрасли его. Вскую не зложил еси оплот его, и обнимают и все мимоходящие путем. О зоба и вепрь, добравый, уединенный диви поядет. обратися у Бог, и с небеси вишь, и посети виноград сей, и соверши его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил Еси себе сожжен, огнем раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы я, и на Сына Человеческого Его же укрепил Еси себе, и не отступим от Тебе, Боже, вишены имя Твое призовем. Господи Боже, силу братины, просвети лице Твое и спасемся.